Oye, ¿escuchaste la última noticia de Radio Chile? No, po. Va a tocar Guachupé en el Gasteche de Alchazu. ¡Wow! Sí, po. Va a ser la raja un evento jamás acontecido. ¿Y cruzaron el charco? Sí, po. Ya están aquí. ¡Bacán! ¡Atención, chileno de corazón! ¡CHI! ¡Sí! ¡L! ¡LE! Chi, le, le, viva Chile. Tratando de sacar mis conclusiones, te pasaste el tiempo cometiendo errores. Ostiral honetan, amar terditan, luz de putas eta chasuco chasuco gastechea. El día que te quedaste solo tu vida cambió, no bastaba darle vueltas a esa relación, fueron lindos los momentos. anima zaitez eta etorri altxasuko gaztetxeko laugarren eska jaira. Altxasuko gaztetxean. Ogei urte, ogei seinale!